Постать ірші видавалася химерною. Вона не вписувалася в зелень пагорба і димчасту білість сходів. Про що він зараз думає? зненацька запитав Кримчак. Він розкаявся? Не знаю. Вони довго мовчали. А що сказав тобі Василь Васильович? Щось особливе? Нічого особливого, мовив Огієнко задумано. Просто потягло у вікно димком. Хтось картопляне бадилля підпалив. А він якось так замріяно, так незвично усміхнувся. Оце б пробігти босому по картоплищу, сісти біля вогню, викотити патичком картоплину таке просте і недосяжне. Можна віддати все. Недосяжне, бо не можна пробігти дистанцію вдруге, без помилок. А мені здається, саме це він і мав на увазі. А сенс ще і в тому. Огієнко став на рівні, повів плечем мабуть, трохи затерпла рука, на яку опирався. І в тому, що ірша вернувся з каннами. Ні, не в тому. Зовсім не в тому, зненацька схвильовано сказав Кримчак. Подивися на сходи. По сходах угору підіймалася зграйка хлопців і дівчат. Засмаглі, прудкі, мимоволі гамували ходу. Зупинилися на майданчику. Високий білявий хлопець показав на будиночок, на високі будинки по горі. Либонь, на ходу щось обговорювали. Двоє дівчат тримали квіти. З веселого, впевнено сказав Кримчак. Приїхали провідати старого. Ось і кінцівка до твоєї розповіді. Я хочу зайти з ним разом. Бувай, приїзди коли-небудь. Ти коли їдеш? Якщо візьму квиток, то сьогодні. Не візьмеш дзвони, приходь. Може, колись і прийду, сказав Кримчак і рішуче попрямував до будиночка. Кінець книги. Київ 1982 рік. Читала Світлана Горлова.